Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. Deabru berri baten jaiotza, ara nola deitu duen ondarri bialdean sortu berri den belozet taldeak, eh, bere estrenako lana. Orotara, behatzi kantu berri aurkitu al izango ditugularik gaur rokaren erresuma murgilduko gara eta gurekin beloze taldeko bilagun izango ditugu alde batetik ba ekaitz eh, Samuel miliko belozet bezala ezagutua dena ezta Bai hala da Kaixo egunon Egunon eta bestaldetik Mikel Tife eh, taldeko kantaria Bai kaixo egunon Zer modu zabiltzate Ondo ondo ondo Bai Beno, ze, e, infernura eramango gaitu ze gaur, da? Bueno, pixkat, a ber, zaiatuko gara. Asmo horrekin <laughs> Hoi da, bueno, e, infernuaren kasua pixkat horrela itziten duguna gure abestietan, ez infernua, ez, e, diskazuk esan dezun bezala, deabru berri baten jaiotza, pixkat ator, ba, gure tematika, gure tematika ez da, ba, entzun goitu abestiak, baina, bueno, letraak itzak eta olaba izaten dira e, serie behar edo kultuzko zinema norla pixkat baliaturik, ba, pelikula horietan, beti ikusi ditugun pelikula horietatik, ba, ateraitugun gauzak eta bueno, ba, ba, deabru eta inferno asko <laughs> ikusten hori dira. Erreferentzia asko aurkituko ditugu zuen kantuetan. E, larun ez du erra, baina silozi benean aurkeztuko duzue zuen diska, em, iazko martxoan, e, taula gainean e, eskaini bat zenuten zuzeneko bat, hause duzue lehen itzordua e, diskaren aurkezpenerako? Bai, bueno, bai. berez, e, lehen itzordua ostira lontan izango da, lezo muño baserrian joko gai dugu, mhm. baina bai, gero ja, urrengo kontzertua, berez lehenengoa izango zena, silo zibenean izango da, larun bat ontan, supersakersekin batera. Uh mhm. -huh. Aurrok urtean, bezala, kontzertu bat eman genuen, baita silo zibenean, surfin kaosekin, bueno, ba, taldea hasi berri, ni gutxienez taldean azkena izan nahi sartzen, eta eta, bueno, izatzen ba, pixka probatzeko, ea, zer moduz, ja, genezkan, eta, ja, ba, gogoa genuzkan jotzeko, basak, ja, hortikan aurrera, ba, diska prestatzen hasi garen ez, ba, nahiago izan dugu kontzerturik ez eman, ondo prestatu, eta, ja, horrendik aurrera, mm. ja, hasiko gara, zehuz egiten nahi. bostarete orotara taldean, eta esango gu beste taldetan ere aritutakoak e, bai. izan zaretela ez. E, nola elkartu zineten, nola sortutzen duten bide berri hau? Ba, bueno, asira batean hasi ginen, ez genuen asmorik ez dara taldea iteko ez. Azkenean, oza, esan zen eh, gelditu, ba, jotzeko pixkat eta nola beste talde batzutan egon ginen, eta utziak, utzi genuen taldiak, ba, ba bueno, e, eh, hobi bezala ez. Eta, bueno, azkenian ikusi genuen e, ondo juntze, joan zitzaigula, eta, bueno, abesti gatetzen hasi ginen, eta, ba, ba, betxatu genuen, ez? Ba, serio jartzen bagera igual, pues, a ber, talde bat sortzen dugun, ez? O, jotzen hasten geren, eta, eta, bueno, ja, hasi ginen, ja, lanian, eta, eta ondo, eta hola, hola ginen. Bueno, ni italian sartu nintzenean jada hauek urte edo zera matela bai, bueno, <laughs> zera matela jotzen abeslari... des desberdina pasada ba, bai, abeslaririk gabe egon, egon zian denbora asko eta bueno, miliko... bateria aldatu benun ere hiru aldi aldatu dugu ja. Ah, bai? o sea, barrondokin ja aldi ja, barrondo esan zen bigarrena Arrazoi. eta oraino dei eta oraino dei ezeiza Eta, eta ezberdinak izan ditu. Bai, hori da. Eta basua ere, basua egon zen Jones, de, bueno, Be, berare eh, beste talde batian jotzen du, gitarra, e, dama taldean Eta beraz izen gurekin, eta gero bueno, aldatu genuen, eta bain buldago. Mm -hmm. Ina antatxeko. Ba, belozete talde beki ezagutuko dugu gaur, zuen estrenako lana entzungo dugu, eta belozete izen buruaren atzean dagoen ere ongi esplikatuko dugu, ez? Eh, bai. zure izen artistikoa ere, ala bai. baita, bai. Eta horren atzean dagoena esplikatzeko, pixat, eh, filme bat, eh, aipatu beharko genuke, filme bati bai. referentzia egiten baitio zuen? Bai, bueno, Naranja Mekanika filma da ez, ez tal eh, bueno, azken e, pelikulan agertzen den eraten duten brebaje hori, <laughs> azkenean ba, hortik datoz pixkat, ez? Da, moloko belozet, ez? tabernan eraten duten eta hola, paretan jartzen duen letra horiek, ez? Moloko belozet, azkenean, Ba bueno, horti datoz pixkat, e, neri gainera, bueno, ni pixkat paiazo nahi ez. <laughs> Ba, beti txorakeiak esaten dut eta, Oso. ba, miliki deitzen zidaten ez, beti kuadrilla guztia miliki, da, eta hortikan, pues, ateri genuen pixkat ez, nola kuadrillan artean beti guztien genuen pelikulak eta olako pelikulak, ba, ba, mil, oza, moloko belozet, ba, miliko belozet, ez, eta azkenean nola... Oia, moloko belozet da azkenean zen duna, ba, mekanikoan agertzen zen, pelikula hasieran agertzen dena, eta, bueno, gure diskaren hasierako introa baita bezala erabili duguna, e, a hasiera hasiera da, eta horrez du, bueno, bebiamos leche con belozeta, Okondrein kromina, eta a, a droga bat, e, Stanley eh, inventatu zuena. oia. Bai, azken finean. Hortik handatu azkenean, eta horregatik baita doaztea bestiak pixkat, ba, tematika, tematika hortan, ba. Pelikula hauetan, hauetik buruz, hitz Estábamos sentados en el Milk Bar Coroba, exprimiéndonos las rasuderas para encontrar algo con qué ocupar la noche. En el Coroba Milk Bar servían leche plus, leche con benloceta o con trencromina, que es lo que estábamos bebiendo. Eso nos aguzaba los sentidos y nos dejaba listos para una nueva sesión. mekanika filma ba aipatu duzue, aipatu duzue ba zineko B serietako beldurrezko filma eh, horiek buruan, eh, bai. ba, egin duzuela lan hau ere bai eh, infernuari buruzko referentzia ugari aurkitu izango ditugula tematika horren bueltan, bai. egin duzuela E, astapeneko ba, izan zen hori, horrela sortu zen ere taldea? Bueno, baina ez da, ez da bakarrik beldurrezko filmak eta hola, e, da, Ez, ez da bakarrik hau da... Eh... <laughs> que baina... O tematika horri buruz, hau da, mi diosko Las Vegas adibidez ez da, beldurezko filma eh, bat, eta... Kultuzko pelikula, eta eh. kultuzko pelikula bat, amar aldiz ikusi duguna, eta baita erreferentziak eh, aurkitu daitezkenak. Orduan ez da ez da ez da bakarrikan beldurrezko filmeak. Gustuko izan dituzuen eh, edo markatu zaituzteten film horiek hartu bai, bai, bai, bueno, orokorrean zinema, zinema hori edo, edo serie bea edo baina pixkat hori dena hartuta, hori englobatuta bazkenean ba, ba, hau sortu dugu, baina ez da bakarrikan ez zentratzen ba, pelikuletara edo ez dakizertara, zen ez da berez ez da ez dago erreferentzi bat como tal, ez, pelikula bateri. Osa, pixkat, hor dena, ezakit, abar lagundu hor pixkat. Osa, hori, ah, dugu... Ba, hori, e, gustatzen zegula, bueno, pelikula, pelikula horietan agertzen diren temak, eta gero gu nazten ditugu, ez? Oia, Gure, modura. O... Bai. Azken finan hori da. sea, baina, bueno, referentzi bezala, azkenian da tematika hori. Tematika hori eta bai. gaiz berdinak ezberdinak unkitzen dituzu. Oh, Baina, bueno, alarek ero zure galderai jonda berriz, ba, infernoen asuntoak egin pues, bueno, pues, bai, ba, ba, azkenian, ba, pelikula hogetan, ba, in... azkenian, ba, infernoa... Humor negro, eh. azken finia. Humor beltza agertzen da, sarritan. Bai. Ba, entzun dugu beste kantu bat, e, erranen dugu orain diska ba, eskuartean balin badugu, e, kantuekin jorasten eh, aritu izan zaretela hmm. denbora bat, ez da? Eh, aurrerapen kantuak ere izan dira, e, iazko martxorako ere bazen ituzten bi kantu da. Eta, beraz, e, ulertu danaz, e, zuen aurrerapen e, singela izan da lamien e, kantua hori da? Hori da, bai. Lamien kantua zer kontatzen diguzu ekantu Ba, bueno, ba, egia esango dugu. <laughs> egia esango dugu, egia esan. E, ez geneukan intentziorik e, eh, aurrera pena besti bat atetzeko. Bai. Osea, intentzioa benetan izan zen, bueno, ez geneukan intentziorik euki ez da diskatetzeko. Intentzia zan abestiak ater hartu eta internet bidez zabaldu eta listo, osea, izan intentzioa. Osea, gero azkeneko momentua, jo, akizun penak ingatu ginen, eta jo, eta zatik ez ditugu disko batzuk egiten, azkenean ba, gu bai. orain ez, ba, eskutan ukitzeko eta nahi bai. Eta esan gero, venga, ba, ba, diska egingo dugu, eta zabaltzen dugu diska hori zuzenean, eta listo, eta bale, bale, eta azkeneko momentuan, jo, igotzen dugu da bat, gila, <laughs> abesti bat igo genuen egia esan, da pixka jendeak entzuteko, eta egia esan ez genek igun ze abesti hartu. Ba, genekan pixka begiratu genitu zenbat irauten zuten abestiak ere, Eta, bueno, egia esan bada besti gehienak lau minututa pikokoak dira, eta, bueno, ba, bada, azkenean, ba, zozen motza edo jarri bardezula azkenean lehenengo ez, eta, ba, bueno, ba, bi abesti dazkago iru minutu pikokoak, eta bitako bat aukeratu behar genuen, egia mm. esan. Eta esan dezun bezala, horreko urtean, abesti pare bat igo genitunez, eta abesti egitako bat, hoitako bat zenez, ba, bueno, ba, lamien kantua falta zen, eta pixkat, Osa, por deskarte izan zen, baina Ez que ez oza, ez da... Ba, egia esan edo besti jarri genezake. Nesan barut, oi dela, azkenetarikoa bestia... Azkenetarikoa bestia da, ere... Eta orduan ere, bizkat gustatzen zaigulako ere. Bueno, ni behintzat hori izan nuen. Bai, ba, atera dugun <laughs> azken horrekoa bestia izango da, edo, zoetola. Bai, eta orduan, ba... Azkenetarikoa da, bai. azkenean hmm. Ba, kariño gehi hartzen dira zu bai, bat Hori guztura gojotzen duzu eta bueno, Izaliteke Bestia ja dara denbora gehiago jotzen eta orduan ja oituta goza hori Eta, gara, hau nola azken egoa den, bosa. Hoi da. Uztu dago, jotzen duzu du, ez da, ustatzen zu gehiago. Hai, zentzen gugu. <laughs> Ekaitz, Samuel eta Mikel Tiferekin ari gara solasean, belozet taldearen estrinako lanaren bueltan, em, entzun dugu, eh, lamien kantua. Orotara eh, behatzi kantu sartu dituzuelarik, eh, kontzertoi begira nola, nola ari zarete? Behatzi kantu hau ez gain ere ba, besterik eskaintzen duzu edo nolako kontzertuak dira? Ba, bueno, oin baita dependeze kontzertutan, ez, nahi bidez, larun bat ontan, e, eh, silozibena gara e, eh, supersake taldeakin eta orduan ba bueno hor ezta ez dakagu denbora gehiegi emateko orduan hor ba behatzi abesti hauek joko ditugu eta eta kito beste kontzertutan tala, ba, bueno, ba, bertxoren bat edo zoze gehiago sartuko dugu, baina gure abestiak untxinez hauek izango dira. Hemendik aurre asko gara beste abesti berriak prestatzen, baina bueno, ja aurrera jotzeko. Mhm. E, esan duzu ere bai, astapen batean ez helburu diskara iristea, e, hori e, bai. ba, denborarekin hartutako erabakia izan dela, baina e, taldea sendotua dago, diot, e, bide bat abiatu duzu, e, mugarri bat izango da diska, azkenean? Ba, bueno, hori miliko esango izu, bai, baina ni sa, lehen esan duan bezala, e, abeslaria, abeslaririk gabe gontziran denbora asko, eta bueno, nik kusinuen sartu nintzenean, ba, bueno, ba, orze biltzatela, ezin aurrera jarraitu ez, eta bueno, ni sartu bai. nahi gutxienez oso sendotuta ikusi dena. Egia da orain justo ba, gure bateria, orain dela urte bat, gure bateria joan behar izan zen, e, ba, lanagatik kanpora eta beste azken e, odei sartu zaigu orain berriz, bai. eta primeran eta ondo goaz orain, Bai, Gutxienez ikusten duana, bako, ni daramat urte pare bat aldian, bai. eta urte pare hauetan ikusiet ba, nola sendotu indan dena eta dena aurrera jarraitu. Bai, asmoa da aurrera garrantzia bai. E, momentu zora indiskakin gaude honekin, eta, bueno, ateri berria da, baina ideia da beste batera joatia, ere. Osa, mm. beste bat aurkestia, hemen denbora batera. Bai. <laughs> Beste berriak atetziata. beran grabatu duzu e, bai. estudioan. E, bai. Bai, e, zergatik autu hau, zergatik ez eh, ondarribian ere baduzu ez estudio bat? Silozi berean badukago bai. estudio bat, bai. Bueno, Michael gure laguna da espalditik eta... Esperintzea eta, daka, bai. esperintza hundia daka, eta bueno... Makina bat da, Laguna da, eta dena tipiskat. Agoza bat da berekin lan egitea, gainea, ez da lehen ez da berekin lan egiten deguna eta eske asko kontrolatzen du. Bai. Ba, asko lagundu digu guri diskakin ere, eta, bueno, asko. Diskat, ere, gauza batzuk aldatzera, eta hobeto gelditzeko, eta... Eta orduan hori garrantzitsua da ere. Bai, duda bat, zerbait, ez genekan argi, argi diskaterako enunik edo ez, genekan gauza bakarra, argi genekan gauza bakarra zen Maikelekin grabatuko enula. Hori zen, asiratik argi genekan gauza bakarra. Itxuin behar bali genuen, itxuin behar genuen, de hecho itxuin behar izan genuen, zeren Maikelek lana bere historiak zeuzkan, eta gu ere ba, presa gehiagirik ez dazken nukan berez diskateratzeko, eta diska abu, eh, abenduan hasi ginen grabatzen. Eta orain abuztuan aurkeztu dugu, orain abuztuan atera dugu. Ora. Bai. Denbora diska baterako, baina eske benetan ez zitzei gure importa, berekin grabatu nahi genuen, eta presarik bai. ez genuen ez, ba... Azken tratu hori genuen, ez berekin. Eta listo, eta horrea. Eta gira esan oso ondo, netza ez oso ondo geratu da. Ea, baikelek... Ba, ni guztura nago ere. Oso lan polita indo. Bai. Eh, sonoritate berezi bat eh, nahi zen duten, e, eh, diskan? Berezkutan utzi du hori. Ez que hori... Bai. Ba, ez que berak daukan Bera esperientziakin, ez guk zesan bat diogu. Ez que... <laughs> ez da, zentzuik bere... Hori da. Ez bueno, ez Ez ba, zentzute zen unia batiko, oza, esaten zu, baina gero ematen dizun azalpena zergatik horla jarri duen eta zergatik ez eta jazta. Eske, eske dudarik, dudarik esan ukan. Amaitzarekin pozik. Bai, bai, bai, bai, bai. Mhm. pozik. Ba, segituko dugu eh, zuen e, lanaren deskubritzen, e, burmuinak lertzeko almena, adibidez? adibidez. Hori ere maizentzun mhm. izan den kantu bat izan da. Bai, hau da aurrekurtean aurkeztu genuen abestietako bat, lo único, bueno, orain berriz grabatu ditugu bai burbuinak lertzeko almena eta bai herri ondoan bi abesti hoiek grabatu genituen Michaelekin, baita, aurrek urtean eta orain ba, berriz diskarako bir grabatu ditugu, edo. Eta bueno, pixka desberdin asunatzen du aurreko urteekin bai, konparatuta, baina desberdin, desberdin, desberdin grabatu zuen ta akontengatu ah, era. Ta horregatik, ba, pixkat bestiekin ez eh diferentzia handia ukitzeko, ez? Eh, soniduan eta denan, ezken finean. Mhm. Hori <laughs> <laughs> idatzi ditu kantuen letrak. nola izan da sorkuntza prozesu? Ba, gubion artean. artean? Bai. E, Moen izan duan bezala, ba, ni duela bi urte sartu nintzen taldean, orduan abesti hauetako asko abesti zarrak dira. Ni sartu, ni sartu baino horretiko abestiak dira. Eta abesti horiek uste gehien bat, ba, miliko kein ditu Bai. Eta hortikan aurrean ni sartu nahi zenetik, ba, ba, nik egin ditut. Ba, eleno ni, bueno, e, dis, e, zera, kanta, kanta zarrak eta hola e, gehienak nik nitun. Eta, bueno, eta gero berak lagundu zidan, gauza batzuk aldatu ziran, moldatu ziren bere modura. Azken nien ikastu behar nitun ere, eta... Ba, bai. Miliki, hau gezu enkajatzen, <laughs> hau enkajatzen. Ja, <laughs> bueno, ni, ni berez kantantia ez nahi, eta orduan abeslaria ez nola ez nahi zen. Burua pixka jan genuen egia da, ziren. Bai, baina, bueno, gero hasi han hartu, eta... Hori da. Eta bion moldatu genuen dena, eta, ba, azkeneko bueno, Bera, konpondu zitun. Osa, nik initun letra, baina, bueno, zeuden pixka nasiak, ez? Ta, ta tifek azenean konpondu zitun, eta oso ondo. Zure saltza izanen. Eh? Zure saltzan. Oh, <laughs> eta musikaren aldetik ere evoluzio bat izan da? E, azken lagurtetik urtetik onat, e, nola bueno, zarete? Bai, e, azkenean jende, des, nola jende aldatzen zuen taldeko jende aldatzen den, ere azkenean bakoitza bere estiloa daka eta bere jotzeko modua eta bere ideiak, orduan beti zerbait aldatzen da. Ez, e, talde bateko e, pertsona bat aldatzen balin bada basu adibidez, ez? E, basu batek uzten baduta, basu berri bat azten bada jotzen, azken finean bere e, nabaritzen da, bere ideiak beste batzuk dire, o bere jotzeko modua, o hori beti, beti nabaritzen da taldian. Eta orduan, e, os, estilua ere aldatzen da pixka, bueno, estilua ez, baino eh, jotzeko modua, orduan, entzuteko, entzuteko, eh, entzuteko momentuan aldatzen da pixka, bai. Ba, iruditzen bazaizu zuzeneko begira jarriko gara, orain eh, esan baitu ze ostira lontan lezon? Ostira lontan lezon, eta, e, txerri muño baserrian. Bai, eta larun batean ondarri bin, eta ikusiko dugu hemen digutxira, Eh, beste datari duzuen? Ba euskago, ba euskago bai, dokaan, e, eh, bai. donostieko kafean txokian, e, eh, urriaren amairuan ostiralan, jotzen dugu, eta katakun beran urriaren hogita batean. Urriaren hogita batean. Ba, zuen asmoen inguruan nintzen gogu, baina beste kantu bat hautatzea eskatuko nizuke, ba, nintzen esku, e, ez dakit, zer nahiko zenuketen entzun? Ba, berpiztua. <laughs> Basongi. urig maszykę Baitzuli eder bat egiten ari gara, e, jakin belozet taldea e, entzuteko aukera baduzuela internet bidez, e, badirelako plataforma ezberdinetan entzuteko aukera, Facebook horri alde bat ere sortua baduzue, zuen berri emateko, eta diska fisikoa, ez da? E, eskuragarri duguna, edo zein saltokitan, edo nola induzu banaketaren aldetik? Momentuz, bueno, saltokitan, momentuz taberna batzutan eta hola utziko ditugu, ez dakago ez da dendetan etola ez, ezin da lortu. Silozi benen ere. lortu daiteke edo bestela gure kontzertutan. Erraxena gure kontzertutan <laughs> izango da lortzeko. Eta eta bestela internet bidez esan duzu bezala gure bandcamp horrian da velozet.bandcamp.com v eta z da, bazpada. <laughs> e, hor doainik deskargatu dezakezu diska edo nahi baezu baita fisikoki eskatu dezakezu eta bidaltzen dizugu zure etxera. E, eta gero ba, gero bai Facebooka esan duzu, Facebooka badakago, bueno, dakago Facebooka, dakago Twitterra, dakago Instagrama, eta ikan dakago, egin esan. Baina erabili, erabili, erabiltzen duguna Facebooka da gehien bat. Facebooka ez ere. Bai, Instagrama orain igual pixkat erabiltzen hasten gara, baina, baina gutxi gehiago. Ez, dugu gehiago kontrolatzen egia esan internet puntua <laughs> bastante da, bai, nik, oso gutxi. Bastante txarragea horta. <laughs> Eh, kudeatzen baituzu dena, eh, Noski, noski, dela, kudeatzen dugu dena. Eh. Noski, noski. Mm. Ba, itzurduak eman dizkiguzu, eh, ondarribitik karatago ere beste kontzertu batzuk baditu zue, zein da zuen asmoala ere, eh, biratxo baten prestatzea, edo etortzen dena etortzen dela, ba, ibiratzen bueno, kontzertuta. Markatu. Horain kontzertu batzu gehi lotuko ditugu. Gero, arazoa da, arazoa, bueno, kakotxen artean, e, eh, gut diska bezala ustailaren hogeita maikean aurkeztu genuen, kaleatu genuen, internet bidez, eta gero abuztu fisikoki. fizikoki. Zertatu zaigu, ja, zego zer erakusteko geneukanean, jende guztia oporretan zegoela. Eta oporretan zegoela, ba, egia esan bat pixka kostatu izan zaigu, kontzertu batzu lortzea, bueno, lau hauek lortu ditugu, oraindik aurrera, gero aurrerago beste goza batzuk hitzartuak dauzkagu baita, baina bueno, guzti zitsita ez daudenez, ba sintugu sintu komentatu, ez. Baina bai konzertu gehiago dira hemendikan aurrera, gure intentzioa gutxien ez da kontzertu batzuk oraintxe balotzea diska orkesteko batez ere. Eta hortikan aurrera ikusiko da, jendiai gustatu balin bazaio, dituko gaituzte, jotzeko, ez ez dakit, suposatzen dut. Eta ez bali mazai, eta ez bali mazai, espero dugu. Eta ez bali mazai gustatzen, ba, ez gaituzte dituko, ez dakit, azkenian, <laughs> betiko kontua. Zuen ametsa da Euskal Herriaren itzulia egitea, bisiat, eh, provintzi bai. guztiak bai. unkitza bintzat? Bai, bai, bueno, bueno. bai, asmoa, bueno, Asma, bai. asma da alden lekuan, eta ez bakarrikan Euskal Herrian, Aragonea edo Kataluniara jomor balin bagera, edo ez dozin beste lekura jongo gara, oda, oh, ba, azkenean muska-muska da, eta hor ez mugarik ez dago deusea. Mhm. Ba, alas, eh? Facebookera jotzea badugu, zuekin harremanetan jartzeko ere eh, bide egokia baita, ezta? Hori da bai, Facebooketik, bertatik, edo bestela velozet.taldea abildua gmail.com elbidean, baina bueno, Facebooketik. Dena aurkituko dugu. Baitare. Eta hortan guratuko gure gaurko solasaldia, zuen kantuak entzuten segituko dugunola ez Euskal Irratietan, eta bururatzeko ze, ze kantu jarriko zenukete? Isteko Ba, ez dakit, izotezko bihotza, adibidez? Izotezko bihotza. Bai. Ba, ba, esker mila. Ba, mi esker zuen, ba, maia. Aio. Kantuz Kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. Babuka erara ere iritsi gara entzule, hontan burratzen dugu gure gaurko kantuz kantu emankizuna, ondoko astean eh, talde berri bat izango dugu gurekin, diska berri baten bueltan, eta neraldetik babesterik ez. Nahi duzen arte, aste buruan, izan ondia joan.